mung tong dan dan jia la ᱫᱚᱛᱛᱚᱱ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱥᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱭᱮᱨᱤᱡᱮᱱ ᱡᱚᱭᱩ ᱛᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱣᱟ ᱯᱟᱱᱥᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱥᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱭᱮᱨᱤᱡᱮᱱ ᱡᱚᱭᱩ ᱛᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱣᱟ ᱯᱟᱱᱥᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ

Upo tam chit tam pompo tam kam tam kim chit tam zongwa tam zanda gamba chudang mit pam nyamba nyikki shiru dangga zima dhot nima kipa tongba nyikki ngu nam tam shang chu zingwa nam ki shang nam ngu po tam chit tang tala wa pong po tang kam tang

ti che te chen den la la cha ᱟᱫᱤᱢᱨᱮ ᱢᱮᱯᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱮᱫᱤᱠ ᱡᱮ ᱪᱟᱜᱫᱟᱱ ᱧᱮᱞᱟᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱤᱵᱮᱨ ᱡᱟ ᱠᱚᱱᱪᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱟᱯᱮᱱ ᱡᱮᱨᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟᱪᱩ ᱥᱮ yeshagdun jendori khambazin to ba ᱡᱤᱛᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱤ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི සරකම අවරණ බබු දන බඳිර සුවානා මෝරණට යන මොබංග වදී මතර සර තමර දන්නත තංගත ආරාති තමර මොබඳ තරියට ඔම් බඳිර බඳිර මා බඳිර මා දින බඳිර මා බිය බඳිර මා බොත තත බඳිර මා බොත මන්ද පොත තමන බඳිර සරකම අවරණ බබු දන බඳිර සුවානා මෝරණට යන මොබංග වදී මතර සර තමර දන තතංගත ආරාති සංයතම් බඳ යට යට ඔම් බඳිර බඳිර මා බඳිර මා දින බඳිර මා බිය බඳිර මා බොත තත බඳිර මා බොත මන්ද පොත තමන බඳිර සරකම අවරණ bhagavatana bhadra su kun cho kham je din ba ta sa ji ta sa de che ning men do wan gun min la tu ji la pra go de devara sakso chandande da sakso nam karavara dan da ki palavam chodyundu jini da la ji pundu chotya ram jina yo ta pe ti sum cha ma ma ya da cha da pa jan lat ta ma che ki ke ti sur jam jam yang ba la ye nyam devara દેવજ્ઞસ બાગ ગરેજી જીપો tōn bā miyān mi dhikir ki gyāla pō tāng chū 진이 세다가 조진 직진 나디 금서다마 상에근

lu chak je da tam ge wang gi na li da ga da de ye ji

ત્રિંતર ચિત્રત્ર્ય પામ જો આના દાત વળી જે દેપ સિંજનેમ નિયંગ નડંગલાના માં પહોંચે છે જો પણ જે દે જે સંચનડો દોરી ચિત્રમ જો આ તે વિષંત ડગ ચાં દોરી છોકા જીરમ લા દેન બસન લો મસ સલની ચા કંદુ કંદે દેરેવર દાતો સુર ચંદી જે સં સબરત માયા તો બસાન ચાલા પર પરજીર બોલાચંદ્ર જો તો જમ જોને દી દે સબરત માયા તો ગણ ਮਨਿੰ ਜਨਨ ਬਰੇ ਉਰ ਪਲਕੇ ਜੇਰ ਬਾਲਾ ਚੰਦਰ ਨਾ ਜਦਰ ਜਨਨ ਜੋ ਜਨਨ ਦੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਰੇ ਚਮਾਇਆ ਤਵਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਬਰੇ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ yarabam chokor mon me gi ba den bo khong gi ma ba chos na do

kāntak tīrkum kūlā sūpāyī kūlāpāt jirpa tīngāla tāntam cāng cāng chivātā yagdā jor jir chik cāng tāng dhāg tāng kōr vāsik pātāṁ tūn chī tsuk chī līlā sarnam cāng cāng chivātā dhāg tāng cāng sū ca dhī jo dhōng vā tāng chidup jar jir ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱟᱢ ᱛᱩᱱᱟ ᱟᱞᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱵᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱛᱮ Kiba bujatanya jarwala chandra nujodo jaram jojo nadi dejo sabara tumaya dawo to rajiram bujana dara pa mira dujama kiba bujatanya jarwala chandra nujodo jaram jojo nadi dejo sabara tumaya dawo to Majiram bujana dara pa mira dujama kiba bujatanya jarwala chandra nujodo jaram jojo nadi dejo sabara tumaya dawo to rajiram bujana dara pa mira dujama kiba bujatanya jarwala chandra nujodo jaram jojo Cum dani dejo sabara tumaya dawo to rajiram bujana dara pa mira dujama kiba bujatanya jarwala chandra nujodo jaram jojo nadi dejo sabara tumaya dawo to rajiram bujana dara pa mira dujama kiba bujatanya jarwala chandra chuto jasun jago 도 세르봄 조전 저게 전 몬남 제트 조니 파르티제 렌치나단

nga zo nim tar nani gambu certe san di je da de di ti ron tro yan po la so de le kan ni kwa lon no cham ni per se tu do ber do ne na to di de ba la cham do de cham jo chan di do do san ne na to di de ba la cham do de cham jo chan di do do san ne na to di de ba la cham do de cham jo chan di do

dāyī sīnṭā chūrtaṁ śakya cañṇār 무스 제트람 조르밤 쳇바다 쇼드르다 부용스 마송르라미 요시다 반상 쪼가나 다송다르 반타다 무스티 제트밤 쳇드는 잠보 쳇바에 ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱨᱚᱱᱤ ᱧᱮᱝᱱᱮ ᱫᱟᱞᱪᱤ ᱫᱟ ᱯᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱧᱮᱝᱱᱮ ᱢᱟ ᱫᱟᱨ ᱥᱩ ᱥᱩᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱱᱫᱨᱚ ᱯᱮᱨᱫᱟ ᱛᱮᱢᱮᱨᱮ ᱱᱟᱭ ᱮᱝᱜᱚᱱ ᱛᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱡᱮ ᱯᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱢ ᱫᱚ ᱵᱤ ᱞᱚᱝ ᱥᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱚᱪ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱮ ᱪᱮᱛᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱞ ᱪᱮ ᱨᱟᱱ ᱟᱢ ᱨᱤ ᱫᱤ

nyen di je de wen chong ni pa do la ding la do a shen de cha Why is it Átyŏabó? Yeah! jungdam nyangin min chu jar boi ngon ser man nam dam je tapam ji pa min chin chin nim roi no shi ko nyangin na ding la yan ma dia ta an til pa ᱡᱟᱱᱨ ᱠᱚᱵᱟᱢ ᱜᱤᱞᱤ ᱣᱟᱝᱜᱤ ᱮᱵᱞ ᱡᱟᱯᱤᱥ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱚ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱨᱛᱚ ᱠᱟᱫᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱨᱛᱚ ᱫᱚᱱ ᱱᱚᱢ ᱥᱮᱢ ᱫᱟᱢ ᱠᱟᱱ jomdendi devjan sabadap tamaya da bortu badan dichu rajam tamaya lachan tamam chudo jom jom jomdendi devjan sabadap tamaya da bortu badan dichu rajam tamaya lachan tamam chudo jom jom chuda chen bu pa ron go la ban chen jam vi ro tu sam ma li chen da pa chu da jam tu ang la chang tam chen la am chu me to du bu ta ma di sam ni ro lu mu to de ga 무스 제트람 조르밤 쳇바다 쇼드르다 부용스 마송라니 요시르펜스마 쪼근다 조다리 벤트다 무투지 མི་ཚན་རོལ་མེ་ཉང་དང་བཞད་པའི་གནང་ནས་ང་ནང་ནས་ད་ཞུས་སོང་ན་དེ་རིང་དེ་ཚོ་གེ་གནང་རབ་ན་མ་ལི་པེ་ད་མི་རྩ་ཆུང་ཅིག་གི་རྨོ་ཡལ་བ་ཆོག་གར་མོ་ནམ་གེ་གིན་པ་དེན་བར་སོང་གེ་གང་པ་ཆ་དེན་གི་བཡེ་གི་གི་སེ་ཏན་ཅིག་དེན་སན་ཉེ་ཇོགས་མང་ཚ་དེ་པར་ལ་གམ། ཡོང་དེན་ཅི་བ་རག་ད�མ་འགྲོ་ཡང་ཆོག་གེ་ང་དེན་མོ་ནམ་ད་ཞུས་བཏབ་པའི་བམ་ནེ་ཅིན་སེ་ནིམཚེ་སལ་ཏེ་དང་རྡ་སོང་རོ་ཡི་ལོང་ཞིག་དགོ། chimin ta ko ir ki nga song ki tu tu nam nam shi ਮਨਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਦਰ ਨੌਜੋਤ ਜੇ ਤੁਮ ਜੋਗ ਜੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੇ ਸਬਾਦਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਦੋ ਗੋਦਾਂ ਦੀ ਤੁ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਰਾਮਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਦਰ ਨੌਜੋਤ ਜੇ ਤੁਮ ਜੋਗ ਜੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੇ ਸਬਾਦਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਦੋ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਰਾਮਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਦਰ ਨੌਜੋਤ ਜੇ ਤੁਮ ਜੋਗ ਜੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੇ ਸਬਾਦਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਦੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਰਾਮਨ ਮਨਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਦਰ ਨੌਜੋਤ ਜੇ ਤੁਮ ਜੋਗ ਜੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੇ ਸਬਾਦਪ ਤੇ

shi rin do chan chub chan chub ya chan ar mon nam jir to ni ki jir rin pa po te la lo ka tu nam yang la ki po po te la te tam me to di ro la mu di da

여러분 조건 먹는 얘기인데 된다 저기 그냥 받쳐준다 기베에 지지 세상시 된단 이 좋다 상태다 벌었는데 주제 감성은 긴게 언제 만나 남자 답은지 화면 제신이 뒤산로디 다다다 손도비 동시대고 자리 총당 탑터 비시다 남아 감튼 더 비사마 터터야 조치 근저로 놓고 심절대 다다게 외출할 수 있지 간단한 거 아니라 그러죠 바람 티상 긴찬나 돈이 아니라

dani shen bu jer te dan bi je ja de di ki zo so ਅਬੇਦਰੀ ਕੋਚ ਜਰਬਾਲਾ ਸੰਦਰ ਨਾਮ ਜਦੋ ਜਨਮ ਜੋਗ ਚੰਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਸਭਾ ਦਪਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਰਤੋ ਬਤਾਨੀ ਮੰਜੀ ਅਬੇਦਰੀ ਕੋਚ ਜਰਬਾਲਾ ਚੰਦਰ ਨਾਮ ਜਦੋ ਜਨਮ ਜੋਗ ਚੰਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਸਭਾ ਦਪਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਰਤੋ ਬਤਾਨੀ ਮੰਜੀ ਅਬੇਦਰੀ ਕੋਚ ਜਰਬਾਲਾ ਚੰਦਰ ਨਾਮ ਚੋਤੋਰ ਚਾਉ ਸੰਜ ਕੰਮ ਦੋਰ ਮੰਨ ਗੋਂ ਚੋ ਜਨ ਚਰ ਗਿਆ ਚੰਨ ਚੋ ਨੀਰ ਮੰਨ ਦੋ ਤੋਨੀ ਪਰ ਕੀ ਜਰ ਦੇਨ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜੰਗ ਪਲ ਚਰ ਪਾਰ ਮੰਨ ਬੇ ਜਰ ਪੋਤੇ ਲਾ ਸੰਤ ਨਾ ਨੋ ਜੀ ਕੰਨ ਨਾ ਜੰਬ ਚੋ ਦੰ ਦੀ ਚੰਤ ਮ ਤੂ ਬੀ ਨੰ ਦੋ ਦੰਗ ਲ kana andana rindo am lu ਉਸੇ ਚਤਰਮ ਜੋਰਵਮ ਚਤਾ ਤਾ ਚੋਚਰ ਦਾ ਪੂਯੋ ਸਮਾ ਦੋ ਲਾਮੀ ਯੋ ਸ਼ਿਰ ਪੰਸਮ ਤੋ

ᱡᱟᱨ ᱵᱚ ᱡᱟᱨ ᱵᱟᱢ ᱪᱚᱠᱚᱨ ᱠᱤ ᱮᱜᱚ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱢᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱣ ᱪᱤᱫᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱟᱱ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱵᱨᱚ ᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱢᱡᱩᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱵᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱯᱮ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱨᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱵᱚ ᱥᱚᱵ ᱡᱩᱫᱟ ᱯᱟᱨᱢ ᱵᱨᱮ ᱜᱚᱫ ᱨᱮ ᱪᱟᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱵᱨᱚ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱨᱚᱠ ᱱᱟ ᱱᱟᱣ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱟᱢ ᱜᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱤᱨᱤ ᱭᱟᱨ ᱵᱮ ᱛᱟᱣ ᱛᱟᱜᱞᱟᱢᱱᱤ ᱡᱤᱜᱵᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱪᱢ ᱪᱚᱠᱨᱟᱢᱞᱟ ᱜᱩᱛᱯᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱨᱟᱢᱮᱱ ᱵᱟᱞᱟᱢ ningna wa ba ma tam do ma de ger wa ka ta jar no bonda to yan la chen chen nyun ba na tin nan ma de sha wa bo yan la ga to ti ti ta to na ti fer jan ti am de pa wa ni to pel ding la tu tam cha chu nyam bu ga na no kin ka ta ga de chen ji yo yo ni ni te do ta ma po ta le lo ni cha wa te ba ni tu to ka na de che pa li na to ta ga ba pa kin ya ta ta wa ni la go de cha cha chu chu la ᱪᱟᱣ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱡᱤᱜ Kanon no cham yibra shi chiri chiri tom bapchum dan jidik nusa badap tuma yang tabur tuba san jifali jira kerja tepala chanda nam jodoh chanda jodoh tom bapchum dan jidik nusa badap tuma yang tabur tuba san jifali jira kerja tepala chanda nam jodoh chanda jodoh tom bapchum dan jidik nusa badap tuma yang tabur tuba san jifali jira kerja tepala chanda nam jodoh chanda jodoh tom bapchum dan jidik ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱯᱟᱨᱡᱟᱨᱟ ᱠᱮ ᱡᱟᱛᱟ tham khi tu ji ka chi ring tong ka jan ji ma tu ta che hong kitam chot nam bo yara bam jokoy mona me yikin ber den ber songi ber batchil ber ki ber yiti ji tyan chi tem tani jot cham song chi de palvanti ton bam choti nyam tan dora ta jid tin la ma de chi la na da tpa Qu'il appartient sur le tapin dit d'arceau gandani peut s'absurde notre मार्ग में मार्ग में से chang tsen chu cha cha zhe zhe kan jong mi

ᱡᱤᱛᱱᱟᱹᱨᱚᱱᱤ ᱧᱮᱜᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱞᱛᱤ ᱫᱟᱯᱟ ᱛᱮᱜᱟᱱ ᱧᱮᱜᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱣ ᱡᱩᱥᱩᱱᱟᱹ ᱫᱤᱢᱥᱩᱱ ᱛᱚ

ᱡᱟᱯᱨᱚᱞᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱚᱨᱡᱟ ᱫᱟᱛᱚ ᱵᱟᱡᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱡᱟᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱨᱚᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱡᱚᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱜᱚ ᱪᱩᱪᱩ ᱡᱮ ᱡᱟᱞᱟ ᱜᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱵᱟᱡᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱡᱟᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱨᱚᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱡᱚᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱱ ᱡᱮ

tam chot na dam bo chot ta ye ar mon na ne shong jam ma 나저베데 오예 몬나미 김토 덴도 컨게임가 바절나도 Priva yon sur sur pranam zat sur samba dang di wang nang chin la

yipam chut nu dhambu chut paya er par

ਲੋਕਨ ਦੇ ਕਿੰ ਜੋਂ ਅੰਤ ਨੀਂ ਦੋਦ ਨਾ ਵਲੀ ਪੇ ਕਿੰ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਬਲ ਜਨ ਕੋ ਤਾਂ ਜੀ ਪੇ ਤੁ ਤੁਮ मेरे मेरे मेरे ककारे सवा अकला मरतया न परा न बुद्धि सुबन्धि बन्धादि ज्योतिनार चन्तमे सर्वान् दिवासमे असमि समानोहरन्तमे सर्वामृतां पूर्तु सतो खमे खमे परखमन्तमे सर्वा उदय पाठवां विदय पुरा न परा न परायाम सर्वा अखयां बिन्दया प्रदुभसि सर्वा पवचं करसु हातयथा गमे गमे ओम नमो मातु मातु सप्ततङ्गता समादधिषते असमति फले पपं खुदन सर्वपपं नगया मम बुद्धि बुदुत्तमे अमेकमे ਮਦਰਦਾਚੇ ਦਾ ਪਰ ਕੋਦਨ ਦਮੇਨ සමාදයති ත්‍ෘතියාත අමති පලේ පපම් ඛෝදාන සරා පපම් නාගය මම බ්‍රතිම් බ්‍රතුත්තමේ අනේකමි බුද්ධ චිත පර ඛෝදාන රමේන ධමේ මෙර මෙර මෙර ගකාරේ සරා අකලමරතන පරණ බුද්ධි සබන්දේ බන්දාදි ත්‍ෘතින රජන් ධමේ සරාන් දේවාසමේ අසමේ සමානෝ හරන් ධමේ සරා බුද්ධං බෝධෝ සතෝකමේ ගමේ පගමන්තමේ සරා අදය පාඨවම් විදය පරණ පරණ ප්‍රායම සරා අගය Bindriya pratam bhati tava papam chankara suha Om namo bhanga vati bhikhandaya ngara bindriya tapadam taya tatam kataya Arati samyak sambandaya taya tavam bhikhandaya bhikhandaya ma bhikhandaya bhikhandaya randa taman gati suha Om namo bhanga vati bhikhandaya ngara bindriya tapadam taya tatam kataya Arati samyak sambandaya taya tavam bhikhandaya bhikhandaya ma bhikhandaya bhikhandaya randa taman gati suha Om namo bhanga vati bhikhandaya guru bendaya da bara da ya da da gara arati da sam bendaya da ya da ma bi kanda ya bi kanda ya ma शुक्लं शुत्वा ततर्जिसो सुरनामोरनतयनमो बङ्गवतिमतिसरटमृदनततङ्कतय अराधिसंयुक्तमन्दय तयत उं वेञ्जिर् वेञ्जिर्मा मेद्रमादिनमेद्रमा यमेद्रमा वोटुतमेद्रमा वोटमेन्द्रपसतमेन्द्रमेद्र सर्वकर्म अवरनबूदन् वेञ्जिरसुहा तान लगरेन तना फिर दाम यांगना मिदे छुटा मन चने न ला छुतेत जेत chu chong chong ni tigdam kam chi pa da da na la da pram da to so ra ta tan tar jang tan ne ja pra tan mab da chu dun ban ma ge la kun

yis ma shab ge la wa tam chi ki ngo wa ka lam chu tu ne me

ਤੇ ਲੋਕ ਨਜਬ ਤਨ ਜੀ ਪੰਦ ਗਿੰਦ ਨ ਦੇ ਬੇਰ ਸ਼ਰਤ ਤਨ ਬਾ ਤਰ ਕੋਰ ਲੋ ਜਨ ਤਾਂ ਮਾ ਤਾਂ chuk chi tim chine ka nam che ni le pa te ta ta ta na me de ge re chir do wa kin je chu je ton nam na than ba chir cha re wa ga ma de pa re ko ja chi lu che pa ta

ཡང གེ ཅོན དང ཅོན ན ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤᱛᱤ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱚᱱᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱚᱥ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱫᱟᱠᱤ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱚᱱ ᱠᱟᱞᱯᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱪᱩ ᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱚᱛ ᱯᱟᱛᱭᱟ ᱪᱤᱨᱡᱤ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱪᱩᱱᱫᱩᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱛᱩ ᱵᱤᱥᱚᱛ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱪᱤᱨ ᱜᱟᱢᱵᱚ ᱪᱚᱛ ᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱢ ᱢᱟᱜᱚᱱ ᱠᱟᱞᱯᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱥᱮᱛᱨᱡᱤ ᱛᱮᱛᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱮ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱥᱩ ᱪᱟᱛ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱜᱮ ᱤᱛᱨᱟ ᱢᱟᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱡᱟᱢ ᱥᱚ ᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱢ ᱥᱚ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜ ਮਗੋਂ ਕਰਪਾਇ ਤੰਤ ਨੰਜਿ ਪਰਿਆਰ ਕਾਚਿ ਕਚਿ ਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿ ਪਰਜ ਕਾਂ ਕਰਪਾਇ ਤੇ ਸੰ ਸੱਤੇ ਤ ਕਾਚਿ ਕਚਿ ਕੀ ਤੀ ਨੰਜਿ ਪਰਜ ਇਹ ਸੰ ਸਬਾ ਮੋ ਸੰਗੇ ਕਾਂ ਤੇ ਤਾ ਕਾਚਿ ਕਚਿ ਲਾ ਦਾ ਕੀ ਤਾ ਤਦ ਤੇ ਤਾ ਕਨ ਸੋਇ ਲਾ kandam yarvaar dhamchala tov nama taa, kandam yarbhoya taha par tov chutpa jam so na bara tang se chang mon na jam so yo so do par chit tang ji jam so ra tang chut chit chang kar nam kindi gaya dhampo shatpa sharan jan

བདག་མེདརས་གཡཔོ་དགེ་བານཀན་འདི་མཁྱེན་པ་གེ་ཤིཔ་འདི་དང་པོ་ཆོས་དང་འདོད་ཅན་མྱ་རྩམ་ལ་ཡོངས་སུ་བྱང་རེད།

yalabe chen ko da dang ga te mo tam ba kan gam ji di ti na wan tai yalabe mo sum pa long tan pa ang da ti ke tu ko te na da ki long tan ra tu ni te de pa ma bo che a thang pye yi lo yo tu ki chop che nam se yang sim chen na la pan ba ma bo ji zang bo che par mo na tan da ye ge ra chong te de ki che sa ga pa ti na ro ba mo na ge ba na ka che che ki tam jin jo re ko ka yang zang bo che pa da mo bi so tan dai tan ba ka tu ti do ba ben mo na che wo ro wa na go ro me pe ni ro to pro मुन्नम जरपो ददाम चोको तोम ताई लो आकन ला कंचिर चां कंद जां ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱭᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱛᱮ ᱞᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱮᱱᱫᱮ ᱯᱨᱮᱜᱚ ᱛᱟᱱᱱᱟ ᱛᱤᱪᱤ ᱫᱚᱨᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱫᱤᱱ